orthru egregoresa a ex hupnu anesten ectes clines e catisa elabon hupodes midas caligia hupodes examen, aites a hudor eis hopsin niptoma proton tas heiras eita ten opsin en ipsamen apemaxa apetheca ten en coimetran Elabon chitona prosto soma, peries do zamen, eleipsa ten ecephalem mu cae ectenisa, e poiesa peri ton trahelon anabolion, ene du zamen ependuten leucon, epano en duo mai felonean, pro elthon ec tu coitonos, sunt oi paidago goe, cae sunt trofoe, aspasas thai ton pateran, cae ten metera. Amphoterus e spasamen, cae catefilesa, cae huutos catabaino ex hoicu. Apercomai eisten scholeen, eis elthon. Eipon, Haere ca segeta, ca autos me catafilesen ca ante espasato. Epididus in moi ho pais ho emos camptroforos, pinacidas, se echen grafeion, paragrafida. Toi emoi topoe ca se emenos leiaenu. Paragrafo proston hupogrammon, grapsas de de knuo toi didascaloi e orsosen e charaxen che levoi me anagino oskein che leusteis alloi dedoca ec hermeneumata apedoca alleusteos hupagoreus en moi sum macetes kai su fesin hupagore us on moi epon autoy a podo sproton kai epon moi uek edes hote apedidon proteron su kai epon psaudai u kapedo kas upseudo mai ei alese leges anadidomi en tu tois Eguron tai hoi mikroi prosta stoiheia kaitas sulla bas katelexen tutois heiston meis donon allo is proton hypodidaktein taksei apodidusin onomata graphusin stichous egrapsan kai egou entei protei taksei hamilan exelabon epaita Hōs hecathīzamen, diērchōmai hūpōmnēmata glōsās tēchnēn. Fōne e thēis prōs anāgnōsin, acūō exēgeēseis dianōias prōsōpa. E perōte e thēis tēchnēn apēcrīthēn. Prōs tīna, lēgēi, tī mēros lōgū. Emeriza stichon. Hos de taut e praxamen, apelluzen eis ariston. Apoluteis epanerchomai entoi oigoe. Allasso, lambano arton katharon, elaias, tyron, schalia, karua. Pino hudor psuchron. E riste chos epanerchomai palin eisten scholeen. Heurisco cacegeten epanagino osconta, cae eipen, arxaste aparhees.